Pa ne može čovjeku biti dijelo primljeno ni pod razno kakva god da iskrenost bila pri činjenju tvog dijela, ako nije u skladu sa sunetom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato je, i zato je došao, ili je uzvišen Allah te barak je odala poslao poslanika sallallahu alaihi wa sallame da nam ukaže kako se čine dijela sa kojima uzvišen Allah bio, biva zadovoljan. U protivnom će biti činjenje dijela proizvoljno, jel, shodno emocijama i slično tome, a to kod uzvišenog Allaha te barak metala neće biti primljen. Pa je poslanik sallallahu sallame došao da uputi čovječanstvo. I jedna od njegovih posebnih vrlina jeste to što je bio razlogom upute čovječanstva. Ako ukaže nekome na dobro dijelo, ima nagradu edalu ala hajri kefa'in. Onaj ko ukaže nekome na dobro djelo, ima kao nagradu čovjeka koji ga čini. Pa je poslanik, s.a.v. došao i našao ljude razjedinjene i razbijene i pocijepane po svim mogućim osnovama i nakon toga ih je, s.a.v. ujedinio, što je u to vrijeme shodno dunjalučkim pogledima i rezonovanjima bilo nemoguće. Bileže Buharija i Muslim od Abdullaha ibn Zejda da je poslanik sallallahu alaihi sallam nakon što je muslimani, nakon što su dobili od Hajra ono što su dobili na bitci na Huneinu, podijelio je sve što je došlo od ratnog plijena, podijelio je onima čija srca treba pridobiti. A nije Ensarijama ništa dao. A. Onaj ko je najpreći da dobije, nije dobio. A drugi su dobili. Pa su Ensarije osjetile nešto u svojim prsima. Ha. I počele su onako priče. Jel? Nejasno ljudima, šta je sada to? Pa je poslanik sa osaname pozvao ljude, okupio i kaže, ja mašer lansar. Elem eđitkum volalem fehedakum Allahu bih Kaže, o skupinu Ensarija, zar vas kaže, nisam našao da ste zalutali, pa vas je Allah samom uputio. O kuntum mutefarriqin, fe ellefekum Allahu bi, i bili ste pocijepani i razjedinjeni, pa vas je Allah sa mnom ujedinio. O kuntum aleten, fe agnakum Allahu bi, i bili ste siromašni, pa vas je Allah sa mnom obogatio. To jeste mojim sebebom, postali ste bogati, prvenstveno ta duše, duševno bogatstvo. Kaže, šta je to što ja čujem da se priča? ele međitkum dolalen, zar vas nisam našao da ste bili u dalaletu, pa vas je Allah uputio sa mnom, pa je poslanik sa svema razlogom upute čovječanstva. I onda je rekao, sallallahu sallam, riječi utjehe, nakon koje su ashabi samo mogli zaplakati. Kaže im, zar niste zadovoljni da se ljudi vrate sa devama i sa ovcama, a da se vi vratite sa poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. Tako mi Allaha da nisam ovo što jesam, ja ne bi bio nego ensarija. Znači, nakon poslanstva nema šta bolje deređe od ensarija. I kaže da se ljudi upute jednim klancem, a ensarije posebnim, kaže ja bi sa ensarijama. Nek svi ljudi idu na drugu stranu, ja bi sa ensarijama. Era, ensarije su pod košulja, a ljudi su košulja. Tako kaže poslanik. Pod košulja je a najnježniji dio odjeće koji čovjek stavlja do kože. Nećeš staviti vunenu, onu, onu, onu jeli, pletenu onu podkušulju do kože, to te grebe samo i uznemiravate. Nego stavljaš najmekši, najnježniji dio šta do kože. E to su ensarije. A ono drugo što dolazi preko toga, što nije toliko ni bitno, kako god da je tvrdo, je grubo, ne smeta, ima nešto što je nježno i što je ublaživa vibracija, tako ono. E to su ensarije. Ensarije su pod košulja, a drugi su ljudi košulja. Pa su kazali, kažu, zadovoljni smo Allahom poslaniče, zar niste zadovoljni? Ovaj, da se ljudi vrate sa dinarima i dirhima, da se vrate sa devama i da se vrate sa ovcama, a vi se vratite sa poslanikom. Pa kaže, ele međitkum dolalen fehedakum Allahu bi, ja sam vas našao da ste zalutali, pa sam vas ja uputio. I poslanik sa osrme upućuje na pravi put wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim i ti upućuješ na pravi put ovaj se ajet po svojoj spoljašnjosti kosi sa riječima stvoritela tebarake wa ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ti ne možeš uputiti koga voliš Allah upućuje koga želi ti ne možeš uputiti koga voliš Allah upućuje koga želi Ovaj ajte objavljen povodno koga? Amidže, Ebu Taliba. Ne možeš uputiti koga ti želiš, Allah posveći. A vama se kaže ti upućuješ na pravi put. Pa uputa koja je potvrđena poslaniku sa osreme jeste uputa pojašnjavanja i dostavljanja a uputa koja je negirana jeste uputa prihvatanja i čvrstog držanja i strajnosti. Pa mi svi imamo u našim rukama uputu ljudi, u smislu da im šta? Da im pojasnimo, da im dostavimo, da im objasnimo, da ih nasihatimo, da im kažemo istinu, to je ta uputa koju svaki čovjek ima u svojoj ruci poslanika. A uputa da to čovjek prihvati da se to smiri u, njegove, u njegovom srcu da on to prihvati i da ostane ustrajan na tome jedino stvoritelju te barake nikome drugom. Da je ikome to poslanik sam mogao da opite svome Ahmeđu Butalibu. Na smrtoj posljednik kada ga je nagovarao da, da izgovori šahad. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallame razlogom upute čovječanstva. I ne znamo da ima jedan poslanik koji je došao da je bio brižan prema svome umetu kao što je bio poslanik sallallahu alaihi wa sallam prema nama. Prema svome umetu. To se nije pojavilo. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم došao mi je poslanik jedan od vas sin vaše kože vašeg jezika Azizun alejhi manitum. Njemu teško pada to što ćete na muke udariti harisun alejkum on je brižan prema vama jer mu'minin raufun rahim on je prema vjernicima blag i milostiv Abdullah ibn Kusajt al-Meki je učio ovaj ajet po drugom kerajetu pa kaže lekad džaekum rasulun min enfesikum nije min enfu sikum nego min enfe sikum ima fetha na fa a nema dama min enfesikum došao mi je poslanik a to znači min enfase jedan od naj, najbolji od vas najčasniji najbolji, najčasniji, najčistijeg poroda koji je došao da vas pouči. I takav je bio poslanik, sallallahu srme, najčasnijeg poroda odnosno porijekla. Pa su dijela kod stvoritelja Tebara Keotala vjednovana ovom vagom. Kako kaže Sufjane Seuri, poslanik, sallallahu srme, je najpreciznija vaga čovjek važe svoja djela prema njegovom prema njegovom sunnetu mi smo u našem zadnjem predavanju govorili o uvjetima širijatskog klanja pa smo došli ili smo spominjali uvjete koji se tiču koga životinju su spomenuli i uvjete koji se tiču nje i došli smo do uvjeta čovjeka koji kolje koljača, jel'i Šta smo spomenuli? Šta je prvi uvjet? Da je razuman, da je pametan. Drugi uvjet da je musliman ili da je kitabija, jedan od dvoje. Treći uvjet da nije znači nije tio obrede. I četvrti uvjet jeste da dotle smo došli da spomene Allahovo ime. Da spomene Allahovo ime ako se sjeti. Ako se sjeti da spomene Allahovo ime. A ako namjerno izostavi da izgovori Allahovo ime, a u mogućnosti je da govori, znači u mogućnosti je da govori, nije dozvoljeno jesti. Znači, ili je namjerno, ostio namjerno, neće da izgovori, sjetio se. Ili, znači, ovaj, a u stanju da to izgovori, nije dozvoljeno jest tako meso. Kod džumhura u leme. Osim ako je čovjek nijem. Koji nijem, to svakako onda spada šta? Obaveza, dovoljno mu je da nije ti srcem. Jer on ne može onako šta? Izgovoriti. Ne može izgovoriti. Vola tukelu, ima nam juzker. Vola tekulu, vola tekulu, ima nam juzker ismu Allahi alaihi wa innehu le fisk. I nemojte nemojte jesti ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime. To je fisk, to je grije. Došao hadis Rafi ibn Hadića, da je poslanik sa osreme rekao, kada poteče krv i spomene se Allahovo ime, jedi. Pa džumhur uleme kažu da je ova izgovor bismile da je uvjet znači ispravnosti jeli, mesa, odnosno za konzumiranje tog mesa koje je tako zaklamno. Ako je čovjek to u mogućnosti učiniti i ako se sjeti. Dok imam šafi, a kaže imam Ahmed po jednom rivajcu da je to sunnet, da je to mustahab, da opće nije šta? Obaveza, da opće nije obaveza. Oni to dokazuju hadisom koga bilježi Buhari u svome sahihu, da je Aisha radijallahu ta'ala jedne prike kazala poslaniku sallallahu alaihi wa sallame Allahu poslaniće donose nam meso, a mi ne znamo ili spomenu to Allahovo ime. Pa je rekao poslanik sa osadme, semu alehi entom okulu, vi spomenite Allahovo ime jedite. Došlo ti meso, ne znaš ili spomenite Allahovo ime, kaže vi spomenite Allahovo ime jedite. Kažu šafijski učenjaci da je da je izgovor bismile preklanju, šart za ispravnost znači konzumiranja mesa ne bi bilo dozvoljeno pri šta šubhi da se to meso konzumira, konzumira u redu. znači ne zna se je li izgovoreno i nakon toga to čovjek konzumira kažu da je to bio šart ne bi bilo dozvoljeno šta konzumira to meso ne bi se moralo potvrditi, jel tako? moralo bi se potvrditi da je izgovorena bismila Isto tako, kažu, uzvišen Allah je dozvolio da se konzumira mjesto židova i kršćana, kitabija. A oni ne spominju Allahovo ime. A oni spominju Allahovo ime. Pa kako je dozvoljeno njihov jest mjesto što nije spomenuo Allahovo ime? Tako je dozvoljeno muslimana. A u nekim vas navodi da je Allahovo ime u muslimanovom srcu. Jel? Tako da je izgovorio ga i ne izgovorio ga. Došlo je u predajama koje nisu vjerodostojne. Dobro, šta ćemo sa ajetom Ora te kulum ima lem yuzkir ismullahi alayhi wa ala alihi wa I nemojte jest ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime, kažu to se odnosi na onu životinju pri čijem klanju se spomene nečije ime mimo Allahovog. U redu. Znači, tefsir ja, znači, ima posebno razumijevanje ovoga ajeta. Nemojte jest ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime, misli se pri čijem je slanju spomenuto nečije drugo ime, šta mimo Allah, a ne da nije nikako spomenuto, jel u redu? Kažu, inne hole fisk, to je grije. A kažu, grije biva kad spomeneš ime šta? Nekoga drugog mimo Allaha za uđelu. Pa tako znači tumači ovaj ajet. Tako tumači ovaj ajet. Evo, fiskalno hele li gajri lahi vidimo. što je kao grije zaklano nečije drugo ime, a nije znači u ime Allahovo. Jel, stoji u drugom ajetu. Pa kažu, to se odnosi na klanje, kada se spomene pri tom klanju nečije drugo ime, nego ime stvoritelja Tebarake, Oteala. Allah valim da ispravo mišljenje, mišljenje džumhura je jače, da je to šart, da je to uvijek da ispravnost. Jer je poslanik sa osam rekao, ako se spomene, Allaho ime jedi. Što znači, ako se ne spomene, šta? Da se ne jede hadis koji je došao kod Buharije u Sahihu ne znači nikako da je dozvoljeno jesti ono pri čijim planju nije spomenuti Allaho ime. Ajša radi Allah talana kada je kazala Allaho poslanić nama dolazi meso i ne znamo da li je spomenuto Allahovo ime. U hadisu se kaže da je dolazilo meso, Ajša nakon toga kaže u istom hadisu, dolazilo je meso od ljudi koji su skoro ušli u islam. Pa ne znamo šta je sa njima. Ha? A jesu oni muslimani? Još da su nego muslimani. Tako. Ušli muslim, musliman, ušao u islam i dođete od njega meso i ti znaš da je čovjek musliman. Nisi dužan da provjeravaš i da ispitivaš a šta je i kako je, naročito ili što je tu bilo poznato, znači da je od klanje u ime Allaha jedan od osnovnih jeli, ovaj vidova odricanja u širka. Da se ostavlja, znači, prinošenje žrtve nekome drugom mimo, jeli, ovaj, mimo, nekome drugom mimo Allaha za ođel. Pa je dolazilo meso u osnovi od muslimana. Ti danas odeš, na primjer, negdje znaš da, e, znaš da muslimani poštuju taj propis ili, ili i, i taj propis nije nepoznat kod njih. Nisi dužan, znači, da ispitivaš. Došlo je meso od ljudi koji su muslimani i oni su ga zakloli i to se smije konzumirati. Osim ako dođe neka va, va, spolješnja jel, a, e, ovaj, a, e, stvar koja mijenja taj propis. Kao, na primjer, da ljudi ubijaju prije klanja, šta? ubijaju. Onda neće koristiti to što su muslimani. Jer je to klanje, znači, ovaj, to je strb. Pa kada je poslanik sa osam rekao, ajši, jedite, spomenite Allaho ime, jedite, znači to se odnosi na mjesto koje je došlo od muslimana. I zbog toga je poslanik sa osam rekao, spomenite Allaho ime, jedite, znači ono što dođe od muslimana je halal, sve dok se ne potvrdi da je šta? Da je haram. Jer je osnova sve što dođe od muslimana, je tako? Da je to Halal, dok se ne potvrdi, znači, mislite kad govorimo jer konkretno ovdje o mjesu. Samo je pitanje da li čovjek koji zaboravi, čovjek koji zaboravi, pa zakolje životinje, zaboravi smo mentalom, je li to halal konzumirati? Džumur Uleme kaže da jeste. A međutim imamo mišljenje kod islamske učenjaka da je i to zabranjeno. To je mišljeno dobro Ibn Hazm, koliko sjećam da ga Ibn Semin sledi u tome. Kaže, opći argumenti nisu napravili razliku između onoga koji zaboravi i onoga koji šta? Koji ne zaboravi. Odnosno, koji je uh, zaklao bez da spomene Allahovo ime. Peti uvjet jeste da ne spominje nečije drugo ime, mimo Allahovog azzavodža. Kordimet alaikum un mejtetu, jer u ajetu se kaže i na kraju se kaže oma uhile da gajri Allahi bi. I ono što se zakune nekome drugom mimo Allaha za ođel, odnosno pri čijem se kanu spomenuje nečije drugo ime. Ebu Tufel je jedne prilike rekao Ali radi Allah, kaže, je li vas poslanik sa Osanem poučio nečemu čemu nije poučio druge ljude? Ha. Je li vam nešto posebno kazao vama, ehlul bejt? Kaže, nije ništa. Ništa nam nije rekao, sve što je rekao nama, rekao je drugim ljudima. Osim, kaže, ove sahife, pa je list izvukao iz korice svoje sablje, kaže, ovdje piše, na ovoj, kaže, sahifi, Allah je prokleo onoga ko zakolje u nečije drugo ime mimo njegovog Tebara Kevateala i prokleo je onoga ko mijenja međe, ko mijenja, znači, zemlju, jel? Svake godine navuče po, po a, a tako, malo pomalo, malo pomalo i eto ga u dvorište kod komšije. Njegov dedo nije, njegov dedo bio daleko, jedva se čuli, dovikivali se. Sada ovaj mu došao u dvorište. Prokleo je uzvišeni pogled kako ljudi prodaju, prodaju svoj ovaj ahiret za, ne znam, dva, tri, četiri ili metar, pola metra zemlje. Možda je to ponekad na pedlje da se mjeri. Proda svoj ahiret i ode u džahennem zbog a, zbog čega, ni zbog čega. Možda to nikad u životu neće koristiti. To što si preorao na komšinu zemlju. Možda to nikad neće koristiti. To možda nikad više neće trebati. No međutim, prodao si sve što si od dobrih dijela, Allah te prokleo tamo njega, jel? I dođe na sudnji dan, ima je namazo, izekijata i postaje, hađa sjedio u džami, ovaj, i dan i noć zikrio, a dođe on proklet. Kakva koji su ti vade, takav si proklet. I kaže, Allah je prokleo onoga ko prokune svoje roditelje. Ko prokune svoje roditelje. Jer to je, to je zločin. Zločin da nema većeg zločina da čovjek prokune svoje roditelje. Nakon sveg dobro, tog dobročinstva koje su znači svoj život utrošili za tebe, ovaj, nakon toga dijete prokune svoje roditelje. I Allah je prokleo onoga ko stavi u zaštitu prestupnika. Znači ovdje se mi različita mišljenja po pitanju ovoga muhdisa, šta je on, je li to čovjek koji uvede nekakvu novotariju, je to čovjek koji učini nešto od zločina, pa, pa da ga neko zaštiti, a treba izvršiti redsku kaznu nad njim, ili što, jeli, već šta se misli, čemu su govorili islamski učenjaci. Pa je zabranjeno, znači, spominjanje nečijeg drugog imena mimo Allahova za ožela pri klanju. Jedan dio uleme nalazi se u knjigama fikskim da kažu treba kazi bismillah wa sallallahu ala rasulillah. Ne treba kazi sallallahu ala rasulillah. Znači, ne treba kazati, nego treba spomenuti samo Allahovo ime ničije drugo ime, znači ne treba spominjati pri klanju. Sredstvo za klanje. Alatka, znači. Alatka. Ova alatka isto mora imati svoje uvjete. Pogledajte kako u islamu sve precizirano. A. Nije islam kako kome a, dopadne se, jede, pije, šta želi, radi, šta želi, nije nego imaju znači pravila, imaju principi, imaju uvjeti, imaju šartovi. Pa čak šartovi znači kada je u pitanju jel, klanje životinje. Ta, ta alatka mora biti oštra. Mora biti znači oštra. To je prvi uvjet da može presjeći znači ovaj ono što treba da presjeće prilikom klanja. Drugo, da ne bude kost niti zufor, je zbog hadisa Rafi ibn Hadidža, sjeća se koga spominu u prošlom predavanju, kada je rekao Allah poslanič mi pa kad budemo na putu, pa nemamo čime preklati, kaže, kaže koljite, ali nemojte da bude kost i nemojte da bude zufr, jer je to nemojte da bude, znači, jer je to a, nož ili salat kada zaklanja od habešija, pa je to ponašanje njih. Ako bi klanje bilo a, na način, znači kako to danas poznato u savremenim klaonicama, da se kolje sa onim noževima koji su na motoru, na struju, jer rade, pa oni kolju, znači, nože, taj nož je isto tako oštar kao alat kako je on skolje čovjek, kao nož koji znači drži u svojoj ruci. Pa nema nikakve razlike između te dvije stvari, znači, jer može u potpunosti preklati, znači, životinu. Ponekad se desi da ova alatka namstiša kod pilića da, da odsječe glavu u potpunosti. Da odsječe glavu u potpunosti. Jedan dio uleme je to zabranio, da se to znači, ne smije konzumirati. No, međutim, ono što smatra ima Ahmed i Ebu Hanife jeste da je dozvoljeno. To je ispravno mišljenje jer se prerezalo ono što se treba prerezati, ili tako? A od viška glava ne boli. Boli od viška glava, i kako? Viška glava boli, no međutim u ovome slučaju ne smeta. U ovome slučaju ne smeta. Iako je ispravno znači da se prereže, znači, tri od četiri stvari, ili već sodno razilaže među islamski učenjacima, šta treba prerezati, znači, dvije znači vene koje su za krv i, i ovaj jednjak i dušnik se prerežu a ako se doda nešto na to to neće utjecati na ispravnost neće utjecati na ispravnost mjesa iako je preče da se ostavi znači od ta polovina druga vrata da se ostavi znači da je vezana, vezana sa moždinom da je vezana sa glavom pa je ispravno znači jesti meso koga bi, ono naši su do sada e, ljudi klali sjekirama pileći, je tako? Ste gledali to kako? Sjekirom je udari, znači potpuno ode glava. A to je neispravno. Znači pile treba, bolje ga je, po, položi se, jednom se nogom pritisnu noge, a dva krila se vrate nazad ovako. Ne, ne previše jeli, da, da, da, da se slome, nego i onda samo pritisnu se malo nogom. I uzme se znači glava i tako se lijepo može znači zaklati. Ne može se pomjeriti nikuda. I onda nakon toga, ako želi se pustiti, jeli, da, životinje, jeli, jer ne treba životinju držati kad se kolje u potpunosti. Neko ovaj, kada se kolje, na primjer, ovca, ljudi drže i neće da je puste. To je pogrešno. Treba pusti bar jednu nogu. Da udara jednom nogom. Što više udara, lakše krv izlazi i njoj lakše, lakše umire tako. A ne držati je, znači, u potpunosti vezano. A to deve, znači, deva, vidjet ćemo, gospodine, kako se kolju, znači, e, ovaj, puno je lakše znači životinj tako da, da, da ovaj što više udara ovaj e, znači odupire sa sa sa sa udovima a više krvi iziđe iz nje i lakše životinja umire pa je ne treba u potpunosti je držati znači ne smije biti nož tu i ne smije biti od kosti ne smije biti od od ovi alatki kojim se ponašaju, jel to je bilo poznato kod Habešija. Zofor. Etika čovjeka koji kolje. Lijepo je čovjek koji kolje da bude dobročinitelj prilikom klanja. Da bude dobročinitelj prilikom klanja da naoštri dobro svoj nož i da brzo prekolje životinju. Ne znači da a, da to radi polahko, nego životinja se kolje tako što se nož znači dobro naoštri i uhvati se u ruku i onda se pritisne. Pritisne se i onda se vuče. Ne znači onako samo da se vuče po, po, tako po, po vratu, nego se pritisne Jer vidite kad mesare kako kolje, dohovati ruku, odmah ovako rukama propadne u vrat. Jeste gledali kada? mesari pravi iskusni koji znači daju i imaju oštre noževe, onda ko uhvati nož ovako odmah mu upadne u vrat nož. Meni jedan mesar pričao, znači kaže da uzme a preko pola vrata s dobrim nožem, pola vrata odmah ovako piku iz, izvuče napolje. Odmah sve održe, pola vrata probije ovako sve izvuče napolje sa dobrim nožem. Znači ko je iskusan u klanju, ovaj, jel, iako je preče da se odozga, da se kolje, znači, jel, početka, ne znači iz sredine da se zabija u vrat pa da se onda izlači, nego znači ovaj, iz početka je bolje. Čak je Ulema govorila u knjigama fikskim kada bi čovjek plao odavde do zga sa sa moždine ili sa, sa potiljka, je li to ispravno? U svakom slučaju treba biti znači oštar nož da se tako životinja, da se ne bi životinja patila. Od Šadala Ibn Ausa se prenosi da je rekao, zapamtio sam dvije stvari od poslanika, svala sveme, kaže, Allah je propisao dobročinstvo u svim stvarima, pa kada ubijajte, kada ubijate, lijepo ubijajte. A kada koljete, lijepo koljite. Voli uhidde ahadukum šefretehu, voli urih zabihate. I neka jedan od vas dobro naoštri svoj, svoju britvu i neka tako olakša životinje. I lepo je da čovjek naoštri nož prije nego što obori životinju, prije što pristupi znači klanju. Znači da to čini kada životinja ne vidi. To je stav džumhura u leme. Zbog Hadisa ibn Abbas, da je poslanik sa osvijem prošao pred čovjeka koji je oborio životinju i oštrio nož. Pa kaže, zar je želiš dva puta ubiti? Zašto nisi naoštrio nož, a da ona ne gleda? Subhanallah, životinja zna Znači, zna životinja šta je nož, znači, i šta se želi raditi. Pa kaže, zar želiš da je ubiješ dva puta? Da nije znala da životinja ne kuži to, ne bi to poslanik znao šta? Rakao, rekao, ovo što, što ima veze, ovo što je cijeli dan pred njom, to ima, ona ne zna šta je to. Ne zna šta je to. Zna šta je to. Da se životinja položi na tlo, da se položi. To je drugi. Prvi je adab šta? El ihsan, dobročinjstvo. Znači da se to čini na najljepši način. Drugo je da se položi životinja na zemlju. Jer je poslanik sallallahu sallame, kako je došlo kod muslima, položio bravče na zemlju. I rekao, bismillah, Allahume, takabbel min Muhammed wa ali Muhammed wa ummeti Muhammed thumma taha bih. Rekao je, u ime Allaha primi Allahu dragi od Muhameda i od porodice Muhamedova i od umeta Muhamedova. I životinja se treba položiti na lijevu stranu. Na lijevu stranu se treba položiti tako da klanje bude desnom rukom. Osim čovjek koji, koji, koji, koji kolje lijevom rukom, ne smije da je položen na desnom stranu. Nije to bitno. Bitno je znači da je čovjeku lakše, znači da na najlakši način to uradi, da najmanje pati znači životinje. tako da kada, kada položi životinju lijevom rukom drži glavu bez obzira bila to krupna stoka ili sitna stoka jel? lijevom rukom drži glavu i utegne joj znači vrat tako da koža nije opuštana i onda desnom znači desnom kožom da stavi to je treći edeb da stavi nogu na njen vrat da pritisne. Znači, kako je činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem kako je rekao Buhari u Sahihu. Kaže imam Nevovi to je učinio da da bi bila znači životinja mirnija, znači se ne pomjerala. Jer ponekad zna životinja biti ovaj čovjek kako kolje, znači životinja je tada tada je borba za život. Ja sam jedne prilike došao mi je Dajđa, on je profesionalni mesar. I treba da kolje ovom. Ja mu kažem, da pomognem, kaže, ne, ne, ja sam. Ne treba ništa, ja sam. Iskusno čovjek mesar, znači, I nakon toga on je uzeo i on kada je ovna počeo klati, znači ovan je skočio. Nije ga mogao nikako zadržati. Znači, dvorištu, ne znam da je naišao čovjek ko brdo, mislim da bi ga srušio. Jer tada, tada je borba za život. I dok tamo negdje tek, kada životinja viš, kada se, ha, kada istekne krv i onda kada padne, onda može prići i preklati. Pa čovjek ko ne pazi, znači, može, može svašta napraviti. Može svašta napraviti. Pa treba, znači, životinju osigurati. Osloboditi joj, kažemo, bar jednu nogu da može, znači, ovaj, ovaj, da može pok, pokratati se sa njom ili da može ili udarati tako da, da srce brže radi, odnosno da, da što bi veća količina krvi iziđe, ali ne treba se znači čovjek igrati pa da znači životinje kolje, a da to nema, znači da nije životinja je ovaj a, pričvršćena, odnosno da je neko ne drži tako da bi mogla pobjeći napraviti ili probleme i bilaje. Četvrti edep jeste da se okrene životinja prema kibli. Džabir radijallahu ta'ala nam prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallame klao إذا ركوا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا على ملة إبراهيم التي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن الصلاة ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح Anafija prenosi da je Ibn Omar okretao deve prema kibli dok su stojaje, stojale, znači klavo ih je u stajaćem položaju i okretao ih je prema kibli. Ovo okretanje prema kibli nije šart, nije uvjet. To je pohvalno. I okreće se životinja sa, znači, ne okreće se licem, nego onim što se tamo gdje se kolje znači ako se kolje ovca okrene se kako bili pak će nogama okrenuta prema kibli u redu znači neće biti okrenuta glavom nego nogama, znači taj dio vrat gdje se presjeca da to bude okrenuto prema kibli kao deva, deva kada se kolje znači da stoji da je okrenuta znači tako prema kibli kako jeste onda se znači kolje preko jeli, e, u, jel, u donjem dijelu vrata vrši se nahr da se izgovori bismila i tekbir i govorili smo da je bismila uvjet a tekbir je pohvalno kazati nema dokaza o obavezi Adabu nahr etika kada se kada su kada je u pitanju nahr to je klanje znači kako se deve kolju isti su uvjeti odnosno ista je etika kao kod klanja običnog sve isto samo što treba životinja da stoji. Treba životinja da stoji. Wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillah lakum fiha khair. Fazkuru isma Allahi alaiha sawaf. Ova riječ sawaf jeli, i deve su od hađskih obreda vi u njima imate dobro, spomenite Allahovo ime, Sawaf. Sawaf je da je životinja stojaći, stajaćem položaju da je jedna noga vezana. Da je jedna noga vezana. I došla kod Buhari, kod Muslima, da je poslanik sa osrame zaklao sedam deva da su sve stajali. I došla kod Buhari, kod Muslima, da je Ibn Omar vidio čovjeka kako kolje devu položio je na zemlju. Pa kaže, kolji je dok stoji, to je sunet poslanika, sallallahu alaihi sallam. Svoj jasni, znači, argument da se deva kolje, se deva kolje stoji. I deva puno lakše, znači, umire od drugih životinja. Zato što srce je blizu, znači, mjesta gdje izlazi šta? Krv. Jako brzo iziđe krv iz tijela pa ako se, jako se brzo znači oslobodi krv, jel, i pada. Za razliku od životinja, jel, na primjer, kada devu preklovi ispod vrata, dok stoji, ili da leži, dok krv, znači, treba snaga velika da ispumpa tu krv. I to bude samo jedan rez. Znači, dobrim nožem jedan rez, dobar. Jer nemaš ti vremena doći ispod deve i, i jel tako, pilati. <laughs> Ubit ćete. Znači, to, to je jedan rez i bježi. Znači, redeva je jako opasno. Ako životinja podivlja i ne da sebi prići, onda je dozvoljeno da se ta životinja tretira kao divljač, pa da se lovi. Znači, da se pogodi nečim, koprem ili puškom, ili već ako se ne može prići, i onda da se dođe od te životinje da se šta? I da se prekolje, ili da ili da ovaj da je ubije u potpunosti pa će se trijeti kao šta kao životinja da je ulovljena jer, jer je tako došlo u hadisu kod, kod Buhari i kod muslima da je na jednom putovanju da je, da je devlja, deva je da podivljala pa da je jedan je asab pogodio pa rekao poslanik za osanem kaže ove životinje kaže imaju pri sebi ponekad šeitan ovaj, imaju pri sebi ponekad e, svojstva divljači podivljaju kaže pa kada se desi kao u ovom slučaju kaže postupite kao što je ovaj čovjek postupio e, ovo ovaj je stav džumhura ulemem suprotno imamu maliku i lejstru Klanje životinje je u isto vrijeme i klanje onoga što je u njenom stomaku. Znači, ako ima mladunče u stomaku, bez obzira koliko staro bilo, dozvoljeno je, znači, jesti, znači, to što je zakvalno, to je stav džumhura, mimo Ebu Hanife, osim Ebu Ebu Hanife, ili suprotno mišljenje Ebu Hanife, Ebu Hanife, to ne smatram ovaj, ispravnim, nego treba posebno klanje za to mladunče isto. Ne, ispravno je da je klanje, znači, majke u isto vrijeme klanje i mladunčetom jer su pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem o tome kako došlo u hadisu kod Abu Dauda i Tirmizi ibn Mađe koji ima vjerodostojan lanac prenosilaca pa je rekao kaže ako želite jedite jer je klanje majke klanje mladunčetu u isto vrijeme pa desi se ponekad je tako dešavalo se možda ako ste imali prilike da ljudi ne znaju znači da je ovaj da životinja ima mladunče i zakolje i nakon toga nađe znači E sada, kako je to za konzumirati, da li se to može jesti, da li je to ukusno ili ukusno, to je druga, to je stvar, to je druge prirode. Jel, čovjeka muka natjera nekako. Jel, ali, ali u principu, šerijatski propis da je šta dozvoljeno? Konzumiranje takvog mjesta. No, međutim, ako se izvadi, znači, ako bi se uspjelo mladunče izvaditi, ako bi se uspjelo izvaditi živo, onda mora šta? Posebno biti zaklon. Mora posebno biti zaklon. Jer je tada, gotovo, njegov, život, njegov život je tada neovisan o životu majke. Tako da, kada bi morao biti, znači, zaklon. Ono što se odsjeće od životinje dok je živa, smatra se lešinom. Od Ebu Vakida je Leisija kaže se da je poslanik sa osvajem rekao ma kulte aminel behimeti wa hije hajje feho mejte šta se odsjeće od životinje dok je živa to se tretira strvinom znači životinja živa ima životinju treba ti život, treba ti krava a ti si gladan i odsiječeš jedan komad buta i ispržiš ga i ostala i krava i imaš i ručak. Je tako? Ono što si odsjekao od žive životinje, to je to je strvina. To se ne može jesti. To je, pove kako je šerijat zatvorio puteve. Znači, da se muče i da se pate životinje. Prije, znači, šerijatskog klanja, kao što nije dozvoljeno čovjeku da, da počne sa deranjem životinje prije nego što umre potpunosti. Da. Životinja kada se prekolje treba čekati u potpunosti da umre, ne daje nikakve znakove života i onda se počne sa deranjem. Imate ovaj, dosta ljudi mesara zbog brzine, jel, radi i nema on vremena sad čekati, njemu je dvije minute puno. Ovaj, I on, znači, počinje već sa deranjem ovce prije nego što, što je, znači, još uvijek daje znakove života i on počinje, to je zabranjeno, to je haram. To je neispravno raditi. Ako bi se nešto odsjeklo životinje, pa se onda preklala, ono što se što se odsjeklo prije toga ne može sjesti, nego se, znači, jede tek životinja nakon što umre i ono što je, znači, bilo na njoj. Znači, nije prije toga odvojeno od životinje. Ovo bi neki adabi vezani, znači, za klanje.